Come, my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now, this did happen once upon a time when things were not so complex and how he worshiped the ground she walked and when he looked in her eyes Avui hem començat amb aquesta cançó, el nostre espai de, de cinema, eh, aquí a Ràdio Palafrugell, aquest mini-espai que ens porta els comentaris de l'Àlex Cebollera sobre cada una de les pel·lícules que podem veure al Cineclub Gravi al Teatre Municipal, eh, aquest mes d'agost i principis de setembre, cinema cada dia. I per què? Doncs eh, perquè és la cançó més coneguda d'aquesta pel·lícula, que avui parlarem Mark Knopfler i Willie DeVille, amb Storybook Love, la cançó que ens presenta La princesa prometida, Princess Bride, amb el seu títol original. Què és aquesta pel·lícula, Àlex? Doncs aquesta pel·lícula, bon dia, va dins del nostre cicle de classes de l'estiu. I la gent va dir, classes de l'estiu fas la princesa prometida, que estàs fos els bots. Doncs sí, ens hem tornat una mica bojos de tant en tant, també val la pena tornar-se bots. Eh, classe del cine no vol dir que tingui la pel·lícula que tenim durant anys. Eh, classe del cine pot ser una pel·lícula que vista anys eh, després, molts anys després, aconsegueixi doncs, eh, agradar la gent, interessar-la, i un clàssic pot ser de l'any 1937, com a Nació una història, una estrella que vam passar fa uns dies, i un clàssic, a la seva manera, pot ser, al nostre entendre, La princesa prometida, feta 50 anys després, el 1987, la pel·lícula d'en Rob Reiner evidentment, d'aquí trenquem la tònica de fer en Roma Aperta, de fer Ciudadano Kane o de fer Que verde la mi valli, que farem d'aquí uns dies, no? Però dèiem, el concepte de per posat és això. El clàssic és una pel·lícula que la veus 30 anys després i dius, carai, està bé, és divertida, carai, quin drama. No totes les classes han de ser drames, han de ser neorealisme italià, totes les classes han de ser grans, grans dramons, eh, poden haver clàssics magnífics, com Cantant de Boja la Lluvia, que també farem, o poden haver clàssics més moderns, d'aventures, fins i tot com, aquest, com aquesta Princesa Prometida. La Princesa Prometida és una pel·lícula d'aventures, de, de capa i espasa, d'amor, de lluites, de, de bons i dolents, de, de guapos i lletjos. Vull dir, és una pel·lícula d'emocions, de, de, és una pel·lícula d'aventures, eh, en una sola paraula, d'aventures romàntiques. És un conte, és un conte de fades, un conte que un, un avi, un senyor gran, explica eh, al seu net. Li explica una història sobre una princesa que vivia en un castell, que hi havia un, un noi que s'anava por ahí, que tornava, que estava enamorat d'ella, però ella resulta que hi ha un dolent que, que vol casar-se amb ella, i llavors la rapten, i llavors ell té que anar a rescatar-la, i llavors es retroben, i lluiten, i s'enamoren, i llavors surten els impediments propis de les pel·lícules d'aventures. Però bé, però nosaltres considerem que aquesta pel·lícula, que ara que s'ha recuperat amb una versió restaurada, justament aquest any s'ha recuperat la versió restaurada, doncs mira, la farem a l'estiu, la farem dins del nostre cicle de clàssics. El director és el Ron Reiner. Ron Reiner és un director, per mi, molt interessant, la veritat. Ha fet pel·lícules ben diverses. Eh, mm, quan Harry encontró a Sally, per exemple, Misery, totalment diferent a, a aquesta. Algunos hombres doncs, buenos, una pel·lícula judicial militar, diguem, eh, americana, també interessant. Ahora nunca, una comèdia sobre gent gran eh, fantàstica. I per mi, una pel·lícula de la mateixa època, pràcticament, de La princesa prometida, una pel·lícula que a mi m'agrada moltíssim, que és Cuenta conmigo, una pel·lícula sobre uns nois, uns, uns amics, penso que eren quatre amics jovenets, les seves aventures, una pel·lícula que també amb el temps jo penso passarà a ser un clàssic de les pel·lícules, d'aquest tipus de pel·lícules. Ron Perina té una sensibilitat especial per aquestes coses i amb aquesta pinesa permitida doncs, es, deixa, es deixa portar per això, per l'aventura, eh, per l'amor, eh, per les lluites, eh, per, la, per la comèdia, pels gags eh, humorístics eh, que n'hi han, per la música de Mark Knopfler, excel·lent, la, eh, la cançó que està tan coneguda, que va ser finalista als Oscars fins i tot, i bé, passar una estona de l'agost eh, i oblidar-se de les penes i del món, doncs anem al cinema i anem a, a gaudir una estona d'aquestes pel·lícules que ara no se'n fan, i si se'n fan, es fan de forma molt diferent. Amb aquesta música, doncs, us hem presentat avui aquesta fantàstica pel·lícula que podem veure en dues sessions. El dimarts dia 20, La princesa prometida, del 1987, a dos quarts de vuit del vespre, i després també el dimecres dia 21, a les 10 de la nit. Acabem d'escoltar aquest eh, magnífic tema, o fem una altra cosa, perquè no l'escoltem sencer en el programa d'avui, per acabar doncs, eh, aquest segment del nostre espai dedicat a la música i amb el cinema. És eh, Mark Knopfler i Willie DeVille amb la banda sonora de La princesa prometida, Storybook Love. Come, my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now, this did happen once upon a time when things were not so complex, and how he worshipped the ground she walked. And when he looked in her eyes, he became obsessed. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. This love was stronger than the power so dark a prince could have within his key day. His spells to weave and steal a heart within her breast, but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story as real as the feelings I feel. He said, Don't you know I love you oh so much? And lay my heart at the foot of your dress, she said. Then he swooped her up just like in the books. And on his stallion they rode away. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real feel. It's as real as the feelings I feel.